tractatus octavus item alius de collectis Christiane pietatis est delectissimi ut quae apostolicis sunt traditioni vos instituta perseveranti devotione serventur nam illi beatissimi discipuli veritatis hoc divinitus inspirata commendavere doctrina ut quotiens cecitas paganorum superstitionibus suis esset intensior tum precipue populus dei orationibus Pietro pietates pietatis instaret. Coniam immundi spiritus, quantum gentilium errore letantur, tantum vere religionis observantia conteruntur, et augmenta justitiae urrunt impietatis autorem cuius impia et profana commenta ne sacratis deo vero cordibus aliquid pollutiones inferent beatus magister gentium precavebat cum voce apostolica diceret nolite iugum cum infidelibus ducere, quae enim participatio justitiae cum iniquitate aut quae societas luci ad tenebras et in de vocem profetici spiritus aderet dicens exite exite de medio eorum et separamini dice dominus et immundum ne te digeritis Unde quoniam adestruendas antiqui hostes insidias in die quo impii sub idolorum suorum nomine diabolo serviebant providentissime in sancta ecclesia prima est instituta collectio volumus dilectionem vestram tertia feria per omnes regionum vestrarum ecclesias cum voluntaris elemosinarum oblationibus convenire in quo opere etiam si non est omnium equales facultas debet esse par pietas quoniam fidelium largitas non de muneris pensator pondere sed de benevolentiae quantitate habeant ergo in hoc misericordiae commercio etiam pauperes lucrum et ad sustentationem agentium de quanta cumque substantia aliquid quod eos non contristet excerpant sed dives munere copiosior dum pauper animo non sit inferior quam vis maior speretur reditus de maiore semente potest tamen etiam de exigua satione multus fructus provenire justitiae justus est enim iudex noster et verax qui neminem fraudat mercede meritorum et ideo nos curam pauperum vult habere ut in future retributiones examine misericordibus quam promisit Misericordiam largiatur Christus Dominus noster